kazu mushor sam mushorsam ketu eben aluliak samara nem ayan lot. In other words, if you are 12 years old or younger, you should be in school and not listening to this radio show. You're not dumb enough to actually try it. No, you're right. to the January 31st, 2011 edition of Mindenki Yoga. This is JD. Interrupting all programs. This is radio Clash on pirate satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Cuban army surplus or refusing of the lights. This is radio Clash on pirate satellite. On today's show, we're going to have a uh, 90 minute uh, recording broadcast of uh, last week's uh, uh protest in front of the uh, Hungarian parliament against the new Hungarian media law. It was a slightly smaller than the previous week's crowd, but the but it was also extremely cold, and it was amazing that so many people stayed for so long. But before we play that, so much has happened this week. Last week it was Tunisia. This week it's Egypt. Egypt is a country of 80 million people. Uh, it's uh, right next to Tunisia. Um, it's another uh, uh pro West uh, regime. Um, it, it, receives uh, $1.3 billion in, in economic and military aid from the U.S. every year. This is to finance the Mubarak regime. Mubarak has been in power for almost 30 years. Egypt is uh, unique in the Arab world by the fact that it is very friendly with Israel and has had a peace treaty with Israel. President Mubarak has been in power uh, for almost 30 years. Uh, is, uh, they have not had free and fair elections and during that whole time. He hasn't even appointed a vice president until just, I think it was yesterday, that uh, was the first time there's a, someone who could uh, fill his shoes if something were to happen to him, even. Uh, it is an entirely uh, centralized kind of autocratic regime, uh, but very pro-West, and so therefore is quite tolerated. Uh, at the time of this recording, uh, President Mubarak is still in power, although this could change at any moment. Uh, if you have internet, I would strongly suggest you go to aljazeera.net. Just Google Al Jazeera English, and you will find a link, and you can watch Al Jazeera English. Um, live all day, all night. It's some of the most amazing uh, TV footage you'll ever see. Uh, hundreds of thousands of people out in the street, um, you know, uh, um, blocking police, blocking uh, the tanks. Uh, although now the military is in charge and the police have disappeared, but then there's been discovered uh, that police have been looting looting people's homes. Um, it's quite the chaotic scene, but then it's also quite orderly in another sort of way. It, it seems like to be a, a truly authentic, uh, um, spontaneous uprising. It's, it's quite an amazing thing. And you hear in the Western media fears of the Muslim Brotherhood could take over, but when you listen to the analysis on Al Jazeera, it's much more complicated than you would find uh, than you would find uh, the story being told on CNN or even BBC. Uh, we don't have much time to talk about Egypt um, today. Uh, next week we will talk about Egypt a lot. I promise you that. But there's some things I want to just uh, some some thoughts uh, over the last couple days I want to share. if a new government comes to power, what will be the response of the IMF and World Bank? Will uh, loans be as, uh, as liberal as they have been in the past? What will be the relationship with Israel? Not just in terms of the peace treaty, but remember, Egypt uh, closes the border between Egypt and uh, the Gaza Strip. And inside the Gaza Strip is Hamas, and uh, there are tunnels, etc. But if they open up the borders, then it's going to uh, make Gaza less of a giant prison, basically. So it's going to be very interesting to see what happens with that. Also, when you're watching the media, note how the uh, the media and and the and Western governments uh, deal with the issue of Egypt. There's a contradiction between claiming to want democracy and then also claiming to want stability. Uh, the two are not necessarily the same, and stability for who is obviously the, the bigger question the West wanted uh, elections in the Palestinian territories, they got elections, but then they got Hamas. Hamas is stable, but it's not what the West wants. Hamas is elected democratically, but it's not what the West wants. So a very similar scenario could happen for Egypt, except for Egypt is 80 million people instead of uh, instead of like a million and a half in the Gaza Strip. I was reminded this week uh, in some discussions I had with some people that uh, we were talking about how unlike uh, Hungary, and Poland, and Romania, etc., that were offered an immediate alternative political and economic system in the changes 20 years ago, it was offered from Western Europe, um, United States, etc. Uh, Tunisia and Egypt are not being offered an alternative system uh, from the West. Uh, some vague comments about wanting human rights and democracy, but uh, not being really offer- offered anything concrete. And I was reminded that uh, Nicolas Sarkozy the, uh, from France in 2008 was talking about this Mediterranean Union idea. It would be a Mediterranean Union in the same way that there's a European Union. But the thing about it is that it was never it never took off. It never really happened, or it exists on paper only, maybe. But uh, there are no democratic or human rights standards applied to this union. So the uh, human rights standards that are at the core of the European Union and the social uh, rights standards that are at the core of the European Union would not apply to a Mediterranean, Mediterranean Union. So this allows the uh, colonial relationship that uh, France has in the Mediterranean to continue. So there is a possibility of some kind of uh, helping uh, Tunisia and, and Egypt towards democracy, etc. But you don't see this being talked about or applied yet, so keep an eye on that idea as well. There's Mohammed El Baradei, who was the uh, head of the UN's Atomic International Atomic Energy Agency. You, you might remember a name, Mohammed El Baradei. He was the head of the International Atomic Energy Agency from the UN and uh, they refused to say that there was uh, that uh, a nuclear weapons program uh, was going on in Iraq, even though they were being bullied by the U.S. and, and the United Kingdom for to to say that there was, and they refused to uh, to relent. They they continued saying that they have no evidence, and uh, they were right in the end. There was no uh, weapons of mass destruction in Iraq, and they at that time there was no uh, and, there was no nuclear weapons program either. And uh, Mr. El Baradei and, the, and his agency re received the Nobel Peace Prize in 2005 because of, because of their uh, standing up to that bullying. But regardless, he is still kind of a, a darling of the West. And uh, so he has returned to Iraq, <laughs> sorry, not Iraq, he returned to uh, Egypt uh, and he is uh, now being talked about being the, the new leader of a newly created government. If you, wa- if you watch Al Jazeera English, it's interesting because they say that he is uh, well respected within Egypt, but there's, he's not universally loved either. So he's being propped up as the, and being sold to uh, on Western TV as the answer, the alternative to Mubarak, but maybe Egyptians have something to say about it too. So it'll be interesting to see what the objections are to him, if any. Okay, I'm going to play a short interview that Al Jazeera did on January 26th with the uh, uh, spokesperson for the U.S. State Department named PJ Crowley. I think it's a very interesting interview, and it really shows the contradictions uh, of, of U.S. policy of saying democracy and human rights, but also wanting stability and wanting uh, you know, a, a, regime that is, uh, is friendly to Israel. So let's listen to PJ Crowley, uh, the spokesperson of the U.S. State Department, being interviewed on Al Jazeera English. PJ Crowley, ha- has anyone in the administration spoken directly to President Mubarak? Uh, we have pr- spoken uh, in the last 48 hours directly with the Egyptian government. I'm not aware of a high level conversation uh, with President Mubarak himself. We do uh, touch base with him uh, from time to time, but uh, we have uh, publicly and privately encouraged Egypt, uh, number one, to, to show restraint, but also to respond to the clear aspirations of the Egyptian people and take meaningful steps towards political, economic, and social reform. As Mr. Mubarak's security forces crack down on the protesters, they might not be time to talk to President Mubarak directly? And, and we've expressed our concerns to make sure that the Egyptian people have the opportunity to freely uh, express their views, to peacefully protest. Uh, we want to make sure that Egypt is not interfering with the use of social media. That's uh, a, a, fundamental right as clear as walking into a town square. But We're making these uh, points clearly to Egypt publicly and privately. Beyond social media, though, rubber coated steel bullets are being fired, hundreds are being detained in notorious prisons. Uh, perhaps we should be emphasizing that more than the Twitter and Facebook revolution. Well, uh, uh, you're absolutely. I mean, we, we want to see uh, restraint on both sides. We want to see uh, the, the Egyptian people have the opportunity to engage their government, to make clear what their aspirations of, and we want to see that government respond in a meaningful way to meet those aspirations. That is our goal. That's the advice that we're giving Egypt, and we hope that Egypt will allow its people to protest peacefully, but also uh, open up the door for meaningful reform. Right, but we're not talking in, in general terms here. Egypt is not letting its people protest peacefully, it's deploying uh, the full ranks of its U.S. backed $1.3 billion backed security forces to beat up those protesters. Isn't it time perhaps to be a little firmer with President Mubarak? We, we, we are, we are giving Egypt uh, advice publicly and privately. We have concerns about what's happening on the street. We're watching the situation carefully. We're in touch with the Egyptian government, and we're making clear that Egypt should uh, allow its citizens to peacefully protest. And if it doesn't, though, is that funding, is that U.S. support in jeopardy? Well, I, we don't see this as an either or proposition. Egypt is an ally and friend of the United States. It's an anchor of stability in the Middle East. It is helping us pursue comprehensive peace in the Middle East. These are very, very vital interests to the United States and to the region as a whole. We've made clear to Egypt that it has to take advantage of this opportunity to reform politically, socially, and economically, and we hope that Egypt will take advantage of this opportunity. Right, so we'll continue to make that point and stress that point to the government of Egypt. So, what specifically are you asking? A transition to democracy, a dismantling of the secret police, an end to torture, a national unity government? Because these are the things that the protesters are asking for, well, specifically. I mean, look, we, are seeing a, a fascinating dynamic unfold uh, in the Middle East. We're watching uh, and responding to what's happening in Tunisia. The Secretary of State two weeks ago in Doha made clear that the, the region as a whole, from the Middle East to North Africa, has to reform itself. It has to open up uh, opportunity. It has to respond particularly to the aspirations of its young people who are ambitious, educated, and want a, a job fundamentally. So we clearly believe that the uh, the region has to change, but the dynamic is going to have to involve indigenous forces country by country. It's, it's, I think I wouldn't necessarily make a comparison to what is happening in Tunisia, compare that to Egypt or compare that to any other country. We want to see reform overall, but how that happens is going to be on a country by country specific basis. Uh, so what are the differences between Tunisia and Egypt? Well, the, the, in Tunisia, you had an interesting combination of indigenous forces, uh, but what is in common across the board is that you have uh, populations in the Middle East and North Africa. There, there, a great deal of that percentage of population is young. They're highly educated. These, they're, these they're, are similarities. They're, they're very Mr. innovative. Crowley. They want a job. Right. They want opportunity, and we believe very strongly that these governments need to respond to those aspirations. I'm looking at a line from the State of the Union address. We saw that same desire to be free in Tunisia, President Obama talking about the will to be free, where the will of the people proved more powerful than the writ of a dictator. Again, what are the differences between that sentence as regards Tunisia and what's happening in Egypt right now? Uh, uh again, you had a particular catalyst uh, that occurred in Tunisia, and then it, it just grew into a the phenomenon that we're we're watching and, and we are trying to find ways right you know to it help, sounds very similar we're, we're trying to help find ways to help Tunisia we are perfectly willing we're a partner with Egypt and we're perfectly willing uh, to see what we can do to help open up civil society in Egypt that's something we've talked to that's something that we've invested uh, in Egypt through our programs in the past, and we hope that Egypt will be uh, prepared to reform, and we're prepared to help. That's interesting because under President Obama, in fact, investment in governance and democracy programs has been reduced, according to the Carnegie Endowment for International Peace. Uh, $50 million it, it, was originally, now it's $20 million for democracy and governance programming. Meanwhile, $1.3 billion still goes to the Egyptian security forces, who by and large the protesters are protesting against, at least their brutality and torture and so forth look, we're, you know, we're making clear we're going to back up our words by actions. We want to see change occur in, uh, in Egypt. We want to see it done peacefully, stably. Uh, that is our policy, and that's uh, what we're telling Egypt uh, today, and that's what we'll continue to tell. But you have more leverage than, than, that, though. Surely, I mean, surely you can pick um, the Secretary of State or the President can speak to President well, Mubarak and uh, say, "Call off your oppressive security forces. Now begin a transition to true democracy and stop torturing but, people." But, it, but again, you're, you're, you're casting this in zero-sum terms, and I reject that. We we respect what Egypt contributes to the region. It is a stabilizing force. It has made its own peace with Israel and is uh, pursuing normal relations with Israel. We think that's important. We think that's a model that uh, the region should adopt, broadly speaking. At the same time, we recognize that Egypt, Tunisia, other countries do need to reform. They do need to respond to the needs of their people, and we encourage uh, that reform, and we are contributing across the board across the region to that reform. But finally, though, there must be a, a, discussion there if, in a time of austerity, a repressive client regime can't guarantee stability for the billions of dollars Washington is spending, what's the point of all this expenditure? Well, we, we have uh, an, uh, Egypt as an ally, and we rely on Egypt uh, as an ally uh, to be a stabilizing force in the region, and that's exactly uh, what they are. And we contribute in, in, terms of military and security assistance to help Egypt because, Egypt because that has benefits across the region. Because democracy would be destabilizing to the region, wouldn't it? Well, again, uh, we, want to see the region reform. We, believe that as uh, countries develop, as countries prosper, they are likely to become uh, more democratic. We want to see those kinds of reforms. We want to see greater political, economic, and social opportunity. So Egypt's not and ready we are, it, yes. And we are investing in that. But, right. but again, how these countries develop will be on a case by case basis. This will not be a cookie cutter approach for all of the Middle East. We have to evaluate the dynamic in Egypt and look for ways of contributing to that, just as we look individually at the dynamic that's happening in Tunisia or other countries. PJ Crowley, as always, thank you so much for joining us. Okay. <laughs> Thanks very much. All right, take care. Bye. That was PJ Crowley, the spokesperson for the U.S. State Department on Al Jazeera English last January 26. Okay, now we're going to listen to the uh, the protest uh, that happened last January 27th uh, in front of the uh, Hungarian parliament, uh, protesting the, the new uh, draconian uh, media law that has been, that has been voted by the Fidesz government in Hungary. Now, in this 90 minute broadcast, you will hear Hungarian speeches by uh, Balázs Dénes from TASS, or the Hungarian Civil Liberty Union. We'll also be listening to Orsi Yanai from uh, Amnesty International Hungary. You'll also uh, hear music by uh, Agi Bardaj uh, Dayak, as well as many others. Now, the next demonstration will be on March 15th. Let's listen to the media law protest that happened last 27th of January. autógyár dolgozói hogyan tüntettek, tehát felkészültem. Most, úgy, most egy edzést fogok tartani, mondjuk azt, hogy okosak vagyunk, tényleg gyorsan tanulunk, lehet, hogy egyszer mondom, de mindenki figyeljen. A tüntetés lényege a ritmus. Tehát szöveg, szünet, szöveg, szünet. Mondok egy példát. Először közösen gyakorlunk, aztán majd szétbontjuk a tömeget. Mondok egy, mondok, mondok, mondok egy nevet. Szalai Anna Mária. Nem, nem, nem, nem, nem. Nem, nem, soha! Igen, a, a ritmus, a pattogás a lényeg. Nem, nem, soha! Média törvény. Na jó, menni fog. A, vannak bonyolultabb esetek, amikor nem ilyen rövid daktiluszok vannak, hanem sokkal hosszabb szótagok, ott is a szünet segít. Mondok rá példát mond, kimondom, nem vagyunk hazárulók. Be kell tenni, ha nem vagyunk, utána szünetet. Nem vagyunk hazárulók! Próbáljuk meg! Nem vagyunk hazárulók! Nem vagyunk hazárulók! Ennek van egy pozitív megfogalmazása, amikor azt mondom, hogy szeretem a szabadságot. Érdekes, nincs örökös szabály, ezt fokozni kell. Szeretjük a szabadságot, szeretjük a szabadságot! Valószínű, mert a magyar szereti a, a, a, a csárdásban is ezt a ritmust, és most, ö, most azért, hogy a, a hatalom ne nézzen le minket, és ne negligáljon, legyetek fegyelmezettek, mondom, hogy hogy csináljuk. Tehát a tőlem balra lévők fognak egy ritmus mondani, a tőlem jobbra lévők válaszolnak rá. Ki kell bírni a jobb oldalnak, amíg a bal oldal nyomja. És fordítva, igen, a, a ritmusban együtt kell működni, nálunk a zene és az együttműködés nagyon fontos. Tehát balról azt mondják, hogy nem vagyunk hazárulók, szeretjük a szabadságot. Próbáljuk ki! Nem vagyunk hazaárulók! Szeretjük a szabadságot! Na, bele fogunk jönni. Tudom, hogy hosszú, vastag guánó van a lelketeken, de hát tényleg arról van szó, hogy ezt most megtörjük. Ha, va, ha próbálunk javítani, és mindenki hozzászólhat, hogy hogy csináljuk a tüntetést, megint mondok ilyen e-mail címeket, mi azért nagyon netesek vagyunk, add a hangot, kukat, gmail.com Közösen fogjuk megcsinálni a, a stratégiát, és, és nem is titkosítjuk. Ö, nagyon fontos, hogy ne szemeteljetek. Ö, tényleg, e, ez, hogy figyelünk egymásra, meg valamiféle kapcsolatban vagyunk, ez végtelenül fontos, mert tudjátok meg, hogy általában az embereknek a hitelét próbálják elvenni első körbe. Most is ez zajlik ám, e, ezért e, mondjuk ki, hogy mi civilek vagyunk, mérhetetlenül megható, azért mondom, hogy titkosszolgálat mindenki figyeljen, 800 ezer forintot összeadtak az emberek ezért, és ezt igen, tapsoljuk meg, mert így van, ez önfinanszírozó rendszer, nincs bennünk korrupció, meg pénz, mert fölhívtak mindenhonnan, a Robna nem, nem, nem. Szijjártó barátom, egyébként elgondolkodtam azon, mi lenne, ha betartanám velük a médiatörvényt. Bizony, bizony, Szalai Anna Mária, beperelhetném az ő média törvénye alapján, hogy nem áll velem szóba. Szijjártót beperelhetném a, a, azért, amiket mond a közszolgálat is. Tehát azért mondom, hogy át kell gondolni ezt a törvényt, mert ez nagyon veszélyes. Mondjuk meg, hogy, hogy a, ha van valaki kerekesszékes, az, az toljuk ide föl, egyszerűbb, ha, ha így vigyázunk rájuk a fotósok is, meg a média is nyugodtan jöjjön fel, nem, nincsenek ilyen külön VIP rendezvény sátor hátul. E, fontos, hogy velünk együtt tüntettek Debrecenben, Gyulán, Pécset, Szegeden. Így van, így van. Tehát nem csak Budapestből, az egész országból áll ez a dolog. Igen, köszönjük nekik. Én nekem nosztalgikus az, amikor azt mondhatom, hogy köszönjük lengyel barátainknak. Istenem, mintha a 70-es években lennénk, több száz aláírás gyűjtöttek össze, Frankfurtban volt ugye tüntetés, itt beszélgettem az Amnesty International igazgatónővel, majd ő is fog beszélni. Eh, de mondjuk ki, a, a, ami gond szerintem mindenkit izgat, hogy de hát hogy lesz ez? Hát akkor színjártó stílusában mondom, hogy hogy lesz. Március 15-én, a sajtószabadság szent napján, az egész országban. Óriásit fogunk tüntetni. Azért mondom, van kifutás, annyi, annyi információt írtak össze, hogy megőrülök, Baliról is kaptunk jelzést, tehát tényleg a, a, a bali polgárok együttérzésére gondoljatok a sajtószabadság címmel tengerparti tüntetést tartottak. Hát ez azért, hogy tapsoljuk meg a bali polgárokat. Aláírásgyűjtésbe kezdünk. Figyeljétek hétfőtől az 1 millióan a Magyar Sajtószabadságért Facebook oldalát. Az, levélet levelet is küldünk Barózónak, hogy hát tudjátok, mint a, mint a mesében. Írunk a királynak. A Barózóval egyébként az Orbán az rajta vesztett, tehát azért ez lehet, hogy érdekes. Igen. Nem, nem volt benne a buliba. Én, én értem, kár, hogy akkor rengeteg pénz elszállt a szélbe, hogy, hogy, hogy mindent kitaláltak, csak a barózónak nem szóltak. De szerintem sokkal fontosabb, hogy kicsit szórakozzunk, és Pécsről jön egy Démon, Berger, Dalma és a Singas Project. Na, kezdjük el a bulit, mert azt ígértük, hogy buli lesz. Szevasztok! Mi vagyunk a Singas, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Música sky. You said, why you so you. szemrét a térképként, koppan sebb helye a jövőnek. Szombat, metró, metró, geregúból lekúzott tolakodásnak hiszen te tollászkodó, kódorgiázó. Vasárnap, metró, rója jussát áram, érem érdek nincs rám, már nem szólhatsz, hatás szórok. Érem érdek nincs rám, már nem szólhatsz, hatás szór. Ez metró, monoton, monotrónum, jogaralma, a joga dalma, a dalma, a dallam nyugodalma. Ez metró, helyszín, színe, zajjál, lökve körbe elmé, feio foi o show lá. tapsoljuk meg, mert szerintem a tömeg libidóját megfelelő állapotba helyezte Dalma. Igen, föltöltöttünk szexuálisan. Hadd mondjam el, hogy elvegyem a mindenkinek a kedvét. Én, a, amikor jöttek a jogászok, jöttek a törvények, apám bíró volt, tudtam, hogy a kutya el lesz ásva. És akkor nagyon örültem, hogy a TASZ megalakult. Alakult egy olyan társaság, amely azt mondta, hogy a szabadságjogokat ilyen jogi szemmel, meg vagy nagyon furcsán fogja képviselni, és én nagyon szeretem bennük, hogy a függetlenségüket megőrizték, ezért szerintem teljesen normális, hogy most Dénes Balázs, ugye? Igen, igen, ő fog ö, hozzátok szólni. Hallgassátok meg! Köszönöm. Köszönöm a meghívást és a felkérést, és azt is köszönöm, hogy a hideg ellenére ennyien összegyűltünk itt. Én 1989-ben gyerek voltam, és őszintén szóval mindig is sajnáltam egy kicsit, hogy kimaradtam a rendszerváltás eufórikus pillanataiból. Mindig is azt gondoltam, hogy milyen nagyszerű lehetett, amikor kivívtuk magunknak a szabadságjogokat. Azt gondoltam, hogy nem lesz esélyem arra, hogy a szabad sajtóért, a független médiáért és a szólásszabadságért kell, hogy embereket lássak küzdeni. Hát az a helyzet, hogy tévedtem, de bár ne lett volna esélyem arra, hogy azt lássam, hogy újra ezrek tüntetnek a sajtószabadságért. A napi rohanásban ritkán és keveseknek adatik meg azt, hogy kicsit felülemelkedjenek, vagy hátradőljenek, és megnézzék azt, hogy pontosan mi is történik körülöttünk. Szerintem ez hiba, nagyon nagy szükség lenne arra, hogy az ember időnként rácsodálkozzon arra, milyen is az ország, amiben élünk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor elképzelhető, hogy mire észbe kapunk, és jobban körülnézünk, akkor már késő lesz. Úgyhogy én azt kérném, hogy válaszoljunk együtt néhány elemi kérdésre akarunk-e olyan országban élni, ahol a mi pénzünkön fenntartott média hírtelevíziójában és híradásaiban kizárólag kormánypárti politikusok és kormánybarát vélemények hangoznak el? Akarunk-e olyan országban élni, ahol a közszolgálati rádió riportere az emberi jogok világnapján egy emberi jogi aktivistával készített interjút nem mer leadni, mert az túl kritikus a kormányjal szemben? Akarunk-e olyan országban élni, ahol a minisztérium sajtósa veszi magának a bátorságot ahhoz, hogy megmondja a riportereknek, mivel kellene és mivel nem kellene foglalkozniuk. Akarunk-e olyan országban élni, ahol hol a politika, hol pedig az érinthetetlen gazdasági nagyurak szorongatják a szerkesztőket és a kiadókat? Akarunk-e olyan országban élni, ahol tulajdonképpen nem is szükséges idióta cenzúra törvényeket hozni, mert az öncenzúra és a szervilizmus sokszor megteszi magától a magáét? És akarunk-e olyan országban élni, ahol a törvény lassan megint nem a szabadságjogokat, hanem csak a kólát védi? Azoknak, akik igennel válaszoltak ezekre a kérdésekre, van egy jó hírem, haza lehet menni, hátra lehet dőlni, mert az álmuk megvalósult, ez ma Magyarország. De azoknak, akik nem válaszoltak, sajnos két rossz hírem is van. Az egyik az, hogy bizony Magyarország ma ilyen ország. A másik rossz hír pedig, hogy amíg nem teszünk ez ellen semmit, ez így is fog maradni, és semmi nem fog változni semmilyen téren, se itt a Kossuth téren, se a szólásszabadság terén. Barátaim, az elmúlt években és mostanában sokszor hihetjük azt, hogy a hatalom drog. Vagy ha úgy tetszik, a politikai hatalom könnyű drog, a kétharmados politikai hatalom pedig valamilyen különösen erős, kemény drog. Különösen erős, különösen erős tudatmódosító szer. Csak ez lehet az oka annak, hogy valakik néhány év elteltével gyökeresen más gondolnak ugyanazokról a dolgokról. Hagy olvassak fel néhány idézetet egy magyar miniszterelnöktől. Ez a magyar miniszterelnök, amikor az akkori köztársasági elnökhöz elment, és azért panaszkodott, mert úgy érezte, hogy veszélyben van a sajtószabadság. Ez a miniszterelnök akkor ezt mondta. A vitatott személyi döntések következményeként egyoldalúbbá válhat a magyar televíziós tömegtájékoztatás. Ezzel pedig tovább fokozódik a magyar média amúgy is súlyos kiegyensúlyozatlansága. Ezek a fejlemények súlyosan kedvezőtlen hatást gyakorolnak a magyar demokrácia és jogállamiság bel- és külföldi megítélésére. Az a miniszterelnök, aki ezeket a szavakat elmondta, fontosnak tartotta a média szabadságát, fontosnak tartotta a demokráciát, a jogállamot, és aggódott azért, hogy mit gondolnak erről külföldön. Tudta, hogy mit ér az alkotmánybíróság, mert néhány évvel később ő maga azt mondta, hogy Magyarország olyan ország, ahol az alkotmánybíróság döntései mindenkire nézve kötelezőek. Nincs kibúvó, nincs kiskapu, ez a magyar demokrácia vas törvénye. Én nem tudom, mi a nagyobb baj, az, hogy ez a jelenlegi magyar miniszterelnökről kevéssé mondható el, vagy az a kegyetlen igazság, barátaim, hogy nem két emberről beszélünk, hanem ugyanarról az emberről. Csak hogy aki 2002-ben a sajtószabadságért aggódott, az most cenzúra törvényt vezet be. Aki 2007-ben az Alkotmánybíróság kötelező érvényű döntéseit a magyar demokrácia vastörvényének nevezte, az most vasököllel sújtott le az alkotmánybíróságra, amikor az mert mondani a kormányának, vagy a kormánya parlamentjének. És aki néhány évvel ezelőtt még azért aggódott, hogy a magyar demokráciát hogyan ítélik meg külföldön, az most tévedésnek nevezi azokat az európai kritikákat, amelyek egy elfogadhatatlan és Európában példanélkül álló törvényel kapcsolatosak. Barátaim! Nem, nem, nem! Barátaim! Ne áltassuk magunkat, az ország nagy bajban van. Gazdaságilag, morálisan is ez a sor gyakorlatilag végtelen sokáig folytatható lenne. De a remény nem csak, hogy él, hogyha itt körülnézek, hanem egyre inkább testet ölt. A demokrácia szerintem olyan, mint egy jó párkapcsolat. Addig jó, és attól jó, hogyha hiszünk benne, a résztvevők hisznek benne, dolgoznak rajta, és nem hagyják, nem hagyják feledni az alapértékeit. Csak rajtunk, rajtatok öntudatos polgárokon múlik az, hogy felemeljük-e a szavunkat az önkény ellen. Csak rajtunk múlik, hogy tesszünk-e valamit a változásokért. És hogyha ezt megtesszük, akkor már nagyon sokat léptünk előre. Mert hogyha ezt megtesszük, akkor legyenek bármely, akarjanak bármit is a hatalom birtokosai a demokrácia intézményeivel, legyenek bármilyen aktívak is szabadságjogaink korlátozásában és az alkotmányos demokrácia lebontásában, nem érhetnek el sikert. Hogyha a semmiből másodszor, harmadszor ezrek jönnek el azért, hogy tiltakozzanak, hogyha az interneten tízezrek adják a nevüket és arcukat azért, hogy fellépjenek az ellen, ami történik, hogyha ennek a tüntetésnek kettő nap alatt össze tudjuk adni a költségvetését, akkor nem tudnak minket elhallgattatni. Azt látom, hogy sok év után először arra használjuk a közösségi oldalakat és az internetet, amire szerintem azok való. Építsünk közösséget! Ezekben a pillanatokban forradalom zajlik a közel-keleten, amelyet ezeknek a hálózatoknak a segítségével szerveztek. Ha ezt ők meg tudják tenni, akkor mi is tudunk a politikai önkénynek és az önkényes politikáknak akadályokat gördíteni. Úgy legyen! Úgy legyen! Barátaim, két héttel ezelőtt közösen azt énekeltük együtt itt, hogy miért hagytuk, hogy így legyen. Ez egy nagyon szép dal, de hogyha nem akarjuk 5, 10 vagy 20 év múlva ugyanezt énekelni, akkor a recept végtelenül egyszerű. Ne hagyjuk, hogy úgy legyen! El a kezekkel a szólásszabadságtól! Éljen a szabadságtól, éljen a demokrácia! Köszönöm szépen! Istenem olyan szép volt, mint Anton a konventben. Hadd had mondjam el, hogy 4500-an online velünk vannak, tényleg mindig gondoljuk, köszönjük, sokkal jobb érzés, hogy rengeteg szempán néz minket. Szerintem egy, egy ilyen tüntetés értelmetlen lenne a bárdos deák nélkül és a fiúk nélkül. Egy, egy elnyűhetetlen dívát szeretnék a színpadra kis decens kabátjában, hogyha föllépne, és egyre mélyebbre szállunk. Jó estét kívánok mindenkinek! Utoljára 1991-ben a Nap Nap Fesztiválon láttam ennyi embert, akkor 8000-et satszoltak a biztosító rendőrök, múltkor 10 akkor ott álltam én is a tömegben. Én is készültem ö, olyan beszéddel, ami gyújtóhangú, és elképzeltem Orbán Viktort 1848-ban, ahogy megy és kiszabadítja kistársaival Táncsicsot, mert biztos, hogy azok közt lett volna. Aztán elképzeltem 1956-ban Orbán Viktort, és tudom, hogy hol állt volna. Itt állt volna a tömegben, ami közé lőttek. Lehet, hogy ő is meghalt volna, de nem biztos. Elképzelem Orbán Viktort, ahogy 1956-ban azért harcol, hogy a Szabad Európa rádiót hallgathassa, hogy, hogy ne legyenek ilyen, ilyen történetek az életébe, hogy, hogy ö, nem utazhat, hogy nem ö, olvashat, azt, amit akar, mert cenzúrázva az élete, aztán elképzeltem azt az Orbán Viktort, akit már majdnem ismertünk, hát én nem futottam vele össze a 80-as évekbe, azt hiszem, hogy fú, nem tudom, járt-e kontroll koncertre, de ö, azt tudom, mert láttam róla a képet, hogy 1981-ben azt hiszem, ő is kiment a, a sajtószabadságért, 81-ben volt azt hiszem a sajtószabadságért, a, a demokratikus jogokért, a, a demokratikus intézményrendszerért tüntetni, és meg is verték őt a rendőrök, tehát ennyire komolyan gondolta, és elképzelem Orbán Viktort ellenzékben, és itt állna köztünk, tudom. Úgyhogy egy nagyot kurjancsunk ez, e, ezért az Orbán Viktorért, aki lehet, hogy még előbújik valahonnan, és nem az ország háta mögé bújik, nem a szoknyánk mögé bújik Európában, amikor ugye felelősségre vonják. És egy jó hírt szeretnék közölni, hogy nem Magyarországot ö, érte kritika, nem az ország lakosait, a világ sajtó részéről, hanem a kormánypárti politikusokat, úgyhogy ezt elfelejtjük elég határozottan, és tehát nyugodtan legyünk csak mi büszkék továbbra is magunkra, és a, a világ sajtó nem hagyta azt, hogy összeugrasszák Magyarországot az Európai Unióval, úgyhogy egy nagy hurát magunknak, Debrecennek, Pécsnek, úgyhogy azok az ablakok megremegjenek. Oh! Igen, szakadjon le az ég! Ja nem, ez átok. Tehát, hogy szedjék össze magukat a politikusaink szerintem, és akkor darra fakadunk. Gyújtó volt? Thank you. és nem én. Nem én vagyok, aki valamire vár, az te vagy, és nem én. Nem én vagyok, aki valamitől fél, az te vagy, és nem én. Te vagy, aki csinálhat valamit, és nem én. Te vagy, aki csinálhat valamit, és nem én. csinálhat valamit sem kell lesz. Hidd el nekem, akkor vagy jó. Ha már senkinek sem vagy jó. Nekem akkor vagy a legjobb, ha már mindenkinek rossz vagy nekem, akkor Viktorba. Meg kell adni neki is az esélyt, tényleg nem hülyeskedünk. Hadd mondjam el, hogy én egy régi médiatörvény volt, és az alapján is magyar bíróság előtt álltam, megvádoltak, és dorgálással el is marasztaltak, mert a golyomotorosokra azt mondtam, hogy na, még egyszer nem megyek perbe. De fontos, hogy amikor ilyen kétségbeesett helyzetben van az ember, akkor Képzeljétek, olyanokra gondolok, mint a Amnesty International. Meg vannak ilyen a világban olyan szervezetek, elkötelezett szervezetek, akik úgy, úgy mindegy, hogy mi vagy, szudáni, magyar, román, szlovák, akkor is embernek tételez, és ezért annyira jó, hogy a jelenlegi Jorsi itt van, ugye? És, ja, <laughs> a nők mindig hátulról jönnek, át, Köszönöm szépen, jó estét, sziasztok, és nagyon örülünk, hogy a nagy hideg ellenére ilyen sokan itt vagyunk, hogy kiálljunk a jogainkért, jogaink mellett. És eh, először egy kisebb anekdotával kezdeném, hogy megértsétek, hogy a civilek ereje az, az miben rejlik. 50 évvel ezelőtt két portugál diákot azért börtönöztek be Portugáliában, mert a szabadságra kocintottak. Ezen egy civil annyira felháborodott, hogy egy nemzetközi felhívást adott közre, és arra kérte az embereket, hogy levelet írjanak a portugál kormánynak, hogy kiszabadítsák a diákokat. Ez 50 évvel ezelőtt volt, már már az Amnesty International a világ egyik legnagyobb civil emberjogi mozgalma, majdnem 3 millió taggal. Itt állunk most 50 évvel később, és mire kérünk titeket, önöket, hogy levelet írjunk a kormánynak, és arra kérjük, hogy módosítsa a médiatörvényt, vagy vonja vissza azt úgy, hogy emberi jogainkat tisztelve tartsa. Igen. Az Amnesty International története a, civil, összefogás erejét példázza. Azt a civil erőt, a felelős civil gondolkodás erejét, amit mi most itt együtt is képviselünk. Eljöttünk tömegesen, hogy kiálljunk a jogainkért, hogy nyomást gyakoroljunk a döntéshozókra a véleménynyilvánítás szabadságának védelmében. A szólás és véleménynyilvánítás szabadsága a demokrácia egyik alappillére. Ez magában foglalja a véleményalkotás és a tájékozódás szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna. A jelenleg hatályos médiatörvény szükségtelen és aránytalan mértékben korlátozza a média szabadságát, és azzal sérti jogainkat. Hogy mi a baj a törvényen? Minden. Többek között az, hogy minden sajtó megjelenés tartalmát egyformán szabályozza, és azokba beleszólhat. Többek között az, hogy homályos fogalmak alapján súlyos szankciók kivetését teszi lehetővé, többek között az, hogy a médiahatóság politikai függetlensége kérdéses. A törvény hatására nem csak tiltakozásul némulhatnak el rádiósok, tévések és újságírók, hanem félelemből is. Felerősödhet az öncenzúra, elnémulhatnak a széles körű, alapos és kritikus tájékoztatást nyújtó források. Alapos tájékoztatás nélkül azonban nincs esélyünk arra, hogy részt vehessünk a közéletben, hogy belelássunk döntésekbe, vagy hogy befolyásolni tudjuk azokat. Megfelelő tájékoztatás nélkül például nem, nem tudnánk informált döntést hozni arról, hogy az állami vagy a magányugdíj pénztárat érdemese választani, vagy hogy melyik pártra szavazzunk. Mi az Amnesty International sem végezhetnénk kritikus emberi munkánkat például, hogyha nem lenne szabad sajtó. Az Európai Unió nem csak érdekek, hanem értékek közössége is. Orbán Viktor miniszter úr erős Európát ígért. Erős Európa azonban a véleménynyilvánítás szabadsága nélkül nem elképzelhető. Az Amnesty International nemzetközi nyomást is alkalmaz, hogy a civil ügyünk mögé álljon, és a mai nappal több eh, országban, az Egyesült Államokban, Szlovákiában, Hollandiában például a magyar nagykövetségek levelet kaptak, amelyben felhívjuk a médiatörvényel kapcsolatos aggájainkat, és arra kérjük nemzetközi nyomáson keresztül is a kormány, hogy vagy változtassa ezt meg úgy, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja, vagy pedig vonja vissza. Lehet, hogy erre van esély. Martonyi János külügyminiszter úr tegnap ugyanis azt mondta Brüsszelben, hogy Magyarország felül fogja vizsgálni a médiatörvényt, és olyan megoldást talál, amely mindenki számára kielégítő lesz. Majd Orbán megmondja. Azért vagyunk mi ma itt, hogy arra kérjük a magyar kormányt, az ígéreteihez tényleges lépéseket is társítson. Úgy változtassa meg a médiatörvényt, hogy az az emberi jogi normákat, többek között a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát teljes mértékben tiszteletben tartja. Az, hogy mit olvasunk, mit nézünk, mit hallgatunk, vagy mit írunk, maradjon a mi választásunk, ne az államé. Így igaz, úgy legyen! Hát igen. Mindjárt folytatjuk a, a bulit, a zenét, és szerintem a, ilyenkor csináljuk azt, hogy megismerkedünk egymással. Ne, ne, nem a politikai párthovatartozás érdeke, hanem hány gyereked van, szereted-e a szalonnát. Tehát meg, el kell jutnunk a valóságnak arra a szintjére, ahol meg tudjuk ragadni egymás különbözőségét. Most Kardos Horváth János Kafka zenéje fog következni, és hát megyünk, megyünk, megyünk, megyünk a, addig megyünk az alagútba, amíg nem látszik a fény. Egyébként a, ma, a Martonyira vonatkozóan én azért nem izgulok, mert ha ez így lesz, az jó, ugyanis akkor nyilvánvalóan velem is egyeztet. De, de hát, hát miért, miért? Hát 25 éve a médiában dolgozok, hát gondolom nyilvánvalóan kíváncsi a véleményemre. hát majd megbeszéljük. Utólagos egyeztetés, az diktátor. Szevasztok, jó estét kívánunk! Mi a apukák meg az óvónénik üzenetét szeretnénk tolmácsolni egy dallal, kedves barátom Tiborral együtt. született meg, érkezett de jó. A leges, legújabb kis földlakó. Szeretettel köszöntünk, ha ó. Légy üdvözölve, kedves kis lakó. Embernek születtél meg, Sokat utaztál, hogy itt lehess És ez a tested lesz most majd az űrhajó Hát tapasztald meg, mi mindenre jó Egyéni gyár, játszál jó sokat lakó. Az ott New York, ez pedig Makó. Oh, a nap oda süt a házra, madárka száll az antennára, és a szél levelet visz körbe. Te jó, hogy megjöttél a föld. ha már megszülettél, megérkeztél, de jó Tudod, itt a földön sok minden marha jó Ne, ne, ne, ne aggódjál, van bőven meló Neked is lesz dolgod majd, kislakó Tudod, az emberek többnyire kedvesek és mindenki, majd nem mindenkit szeret. A nap oda süt a házra, madárka száll az antennára, és a szél levelet visz körbe. Te jó, hogy megjöttél a fel. Száll az antennára, és a szél levelet visz körbe. Te jó, hogy megjöttél a földre, ahó. Földlakó, ahó. Köszönjük szépen! Hát még egy dallal készültünk, ha megengeditek, eljátszuk, és ezt a dalt mindenki értse úgy, ahogy akarja. változás szele, tiszta kék az ég, a szerencse csillag helye alatt ott áll a nép, kezében a bizonyíték. Ez a szél, az a szél, és az a szem, amibe belefúj a szem, hogy pont az enyém. csináld már, szórakozzál mással, ne velünk. Ne hagyd abba, táncolj újra, megint nekünk. Feri segíteni kell, gyere vissza, Feri segíteni kell. Gondold újra, Feri segíteni kell. Gyere vissza, Feri segíteni kell nekünk. És fúj a szél, túlzás szele, tiszta kék az ég, és a szerencse csillag helye alatt ott áll a még. Bukáig van az ülék, de ha jó sokan vagyunk, könnyen el a jó az anyag sűrűsége, minden magyar talpra vele, és szétúrjuk hamar a szart, majd elhordja a nép, és hús, nincs bizonyíték. Ne csináld már, szórakozzál, mással ne velünk, ne hagyd abba, táncolj újra, megint nekünk Feri segíteni kell Gyere vissza, Feri segíteni kell Gondolt újra, Feri segíteni kell Gyere vissza, Feri segíteni kell Nekünk Feri segíteni kell Gyere vissza, Feri segíteni kell Gondolt újra, Feri segíteni kell Gyere vissza, Feri segíteni kell Nekünk, de komolyan ne csináld már, szórakozzál mással, ne velünk Ne hagyd abba, táncolj újra Megint nekünk Feri segíteni kell Gyere vissza Feri segíteni kell Gondold újra Feri segíteni kell Gyere vissza Feri segíteni kell Nekünk aztán okosan. Jaj, nagyon jó volt. Uh, hadd mondjam el, hogy a, a médiatanács rühös plazmája az ORTT volt, amely például engem uh, elítélt, mondva, hogy veszélyes vagyok a gyerekekre. De, de a gyerekeket szeretjük csinálni is, meg nevelni is őket, tehát nem egyszerű a kérdés. Csak mondom, hogy most Dófman barátom jön a színpadra, tehát, jaj nem, nem, nem, nagyon sok problémával küzdködünk, tehát a gyerekek fülét be, befogni, a szemét letakarni, ugyanígy gyereklelkű felnőttek fülét, szemét, száját, tehát a, ezt csak úgy tudjuk megvalósítani a tömegben, ha mindenki valami nyílás befog a másikon. Tehát kérlek, Dokmen, húz ki ebből a nehéz helyzetből. Üdvözöllek titeket! Én nem készültem semmiféle nagy beszéddel, egy dolgot gondolok ebből a demokráciába csúfolt valaminek, pár jogunk van. Az egyik az, hogy négy évente megszavazhatjuk, ki lesz a következő vérszívó, egyébként pedig véleményt formálhatunk a dolgokról. Most először a sajtón keresztül akarják elvenni a oh, hangotokat, és ezt nem lehet hagyni. Ezért szeretném, hogyha háromra csinálnátok egy nagyon nagy zajt, hogy hallják, hogy itt van az igazi többség, nincs itt senkinek kétharmada, csak a népnek, csak az embereknek. Ezért háromra csináltuk egy nagyon nagy zaj, hogy hallatszon oda be, ahol most nincsen senki, de lehet, hogy ben fog rezonálni hétfőig, vagy amikor jönnek legközelebb. Gyerünk! Egy, ki, há, egy, Ez És külön erre az alkalomra az érzékeny fülűeket tényleg megkérjük, hogy fogják be, bár elég hangos lesz, tehát átmegy az újon keresztül is. Külön erre az alkalomra írtunk egy dalt a kedves barátainak odabent. El kell indítanom a zenekart, mert azt a technikus nem csinálta meg. Enye, benye, rontom, bontom. De mindjárt beinstallál a cucc. Hangerőt adtatok rá testvéreim odalent? Köszönöm szépen. Mindjárt indulunk. Akkor jöjjön egy dal, amit mindenkihez írtunk, hiszen benne van mindenki, a bal, jobb, jobb, jobb, bal. Na. Kicsit fel lehet rögni a kezeket a magasba, gyerünk! a mangotokat! Hallja a mangotokat! é choque todo a középiskolában Mert már akkor látszott rajtuk a köcsök hajla Mekkora szarban, csak a fő reszelik Folyamatosan és a végén mindig a polgár bukkan, a megbukkan A marmok bajban találja magát És a sok párt egyetlen dolgot Ugyanúgy lát, te nem egy lopni, majd ők lopnak helyetted És a támogatások még soha nem vesztek össze Mert az összes az egész része És együtt viszik csöndbe Az első volt milliárdokért, cserébe nézve a Kárpát-medencét Hol jó, jobban jó, jó, lassan minden jó jó, van jobban, nézd meg az elitet, hogy lopva Van jó, jobban jó, a mellemön színű robbankod jó bal, bal, jobb bal Mert a sajtótól a karbon kar Itt a másikat kibaszni régóta divat Mert a magyar nem magyar, senki nem szóval bal, És az a program ezer éve, hogy önmagát feszíti keresztül Ha nép az Isten adta nép, mert itt mindenki okos és mellett szép csak a szomszéd ellene kölcsös vett, ha másképp mondja Már tudja, hogy ütő volt az a személy csidó cigány Az egyetlen dolog, amiben hiány az országban nincs az a vádaskodás De attól nem áll meg az az adósodás Hogy a hibásokat keresse mert arról mi tehetünk, hogy ez a szégyenben meglegesek És a fejesek mulatnak azon, hogy rágatnak minket a kibaszott róton Három nagy nagy zajt megért! Három itt vagytok! el a sajtóval a darboktól A véleményemet soha nem hallgattam el A megszólítások nem hallgathatnak el Ez képfust a slang, véd ki a történy Nem tart vissza minket a média törvény Megjött a politikusok a blokk Neki közölhetem azt, hogy nem haladok Ha képesek vagytok ezeket zsabazni Ne csodálkozom, de hogyha nem megyek szavazni Elfűtettek, hogyha tüntetek De már nem világot személyesek az ünnepek Váglam, hogy üzenek és meglátom, mi építhet Ez nem csak rólam szól, téged is és megtéríthet Mások azért hibámból Meguzzarodtam már a médiától Elfelik a tényeket, befogják a szádat Bögevő hiének teszik tönkre a hazádat Jobb, jobb, jó, jobb Megsülik lassan minden jó Jobb, jó, jó, jobb, jó, Nézd már az elite, hogy lopja jó, jobb, jó, jobb A mellemet szétén robbantó Jobb, bal, ha El a sajtótól a karmokba Ha jobb, jobba minden jó. Jobb, ha, ha Nézd már az elite boldog csak jobb, A mellemet szív egy roppant Jobb, El a sajtótól a Köszönjük a tapsot, de elsősorban magatoknak, hogy ilyen hidegben itt voltatok! És egyetlen egy élvezet adanson meg nekem. Ennél jobb helyet nem tudok, mint hogy elénekeljük együtt az egyik örök, örökérvényű slágeremet. Na melyiket? Hogy is van, hogy... Lopni, megyünk lopni, a Fercsi baba, meg az Óviki, és lopni, megyünk lopni, hajam, senki nem szól rá. Ti lopni, megyünk lopni. Csivaba, meg az Óviki, és lopni, megyünk lopni. Reméljük senki nem szól rátok azért, hogy itt voltatok ma este. Köszönjük szépen! Istenek vagytok! Köszönjük! mindig ez történik, amikor a hatalom elírja a sáros altalajt. Csak úgy, hogy a, nemzeti érzést visszaadja, amilyen, mert Dokmen is ezen dolgozik, a, egy egyszerű zenész barátom bement Bronxba, és mondták nekik a fekák, hogy fé, hova mész fehér ember? Ez, ez ilyen zárt terület, mondta, a Klauzál téren nőttem fel. Javos. Tehát jöjjön Bodó Balázs, Például benne nagyon szeretem, hogy minden híresztelés ellenére nem megvehető, önálló gondolkodó. Szerintem abból az, azt összegyűjtjük mind, így a civil e, mozgalom alatt. Aztán majd kiszámoljuk, hogy kinek mennyi vagyona van agyban. Léciás Balázs, gyere! Ja, érdekes, mindig, mindig, ja. Köszi szépen. A, én papír, papírból fogok dolgozni. A, barátaim, én az igazat megvalva örülök a mostani média törvénynek, ezzel azt hiszem, hogy egyedül vagyok itt. Örülök neki, mert elkezdődött végre a beszélgetés arról, hogy mire is való a média, hogyan is működik az internet korában, hogy milyen állapotban van a magyar sajtó, és hogy hogyan lehetne a negyedik hatalmi ágat jobbá tenni. Őszintén szólva örülök a magánnyugdíjpénztárak államosításának is, mert itt nem csak a magántulajdonról lehet gondolkodnunk, de arról is, hogy érdemes-e az államra bízni a jövőnket. Végül az is kiderül, hogy mire tartjuk az alkotmánybíróságot, és hogy milyen intézményeket tartunk a köztársaság számára létfontosságúnak. Talán ez a krízis kellett ahhoz, hogy ráébredjek, ráébredjünk arra, hogy mi is a magunk felelőssége a demokráciában. Az elmúlt 10-15 évben azt hittem, hogy ha teszem a dolgot tisztességgel és becsülettel, akkor apránként ugyan, de majd minden egyre jobb lesz. Hát nem lett jobb. Vártunk, várunk Brüsszelre, a Facebookos ismerősökre, várunk a parlamenti ellenzékre, várunk a civil szférára, az alkotmánybíróságra, a költségvetési tanácsra, a harcos autonóm médiára, az internet kollektív bölcsességére, és bíztunk benne, hogy ha probléma van, akkor ezek az erők majd mindent megoldanak helyettünk. Ezek a pofonok kellettek ahhoz, hogy ráébredjünk, a Facebookos haverok csak ígérgetnek, Brüsszel túl messze van, az alkotmánybíróságot, a médiát, a költségvetési tanácsot pedig a szemünk előtt belezték ki, tömték ki szalmával, és tettek gombot a szeme helyére gondos preparátor kezek. Az igazat megvalva, az igazat megvalva én örülök a kormányzati álmokfutásnak, mert így végre tisztán látszik, mi a mi felelősségünk. Mi a mi tennivalónk, hogyha a sorsunk jobbra fordulását reméljük. Mostanra kiderült, hogy magunkra maradtunk. Magunk maradtunk mi, az emberek, az állampolgárok és sajtunk kívül nincs senki más, akire számíthatnánk. Nincs senki, akit érdekelne a sorsunk, senki más, akinek fontosak lennénk. Magunk vagyunk, és csak magunkra számíthatunk, ha egy élhető országot szeretnénk. Úgy tűnik, hogy valamit elrontottunk, és most máshogy kell csinálnunk a dolgaink. De a mi felelősségünk, hogy a dolgok helyre jöjjenek. A minap megértettem a berlini falnak és a vasfüggönynek a lényegét. Megértettem, hogy miért kellettek ezek a szörnyűséges dolgok olyan sok évtizeden át. Megértettem, ahogy megértették a kommunista diktátúrok is, hogyha nem akarják, hogy egyedül maradjanak a hagymázas világboldogító lázálmaikkal, akkor bizony kell a fal, hogy az emberek ne tudjanak elmenni. Ha az emberek azt érzik, hogy a pénzük birtokok után életüket, szabadságukat és gondolataikat is a magáénak akarja a hatalom, akkor gondolkodás nélkül odébb fognak állni. Elmennek, hogy ott élhessenek, ahol a hivatást megfizetik, ahol a magántulajdon szent, ahol a szólás szabad, ahol hagyják békén élni és dolgozni. A minap olvastam, hogy soha ennyi orvos még nem akart külföldön dolgozni. A saját közgazdász egyetemi évfolyam társaimból is, aki tehette már külföldön dolgozik, tanít, kutat de elmennek a kis kényszervállalkozások. Szlovák rendszámmal furikáznak az autóink, és elmennek a multik is. Arra döbbentem rá, hogy a baráti, baráti beszélgetések hetek óta másról sem szólnak, mint hogy elinnen. Mennek, mert a fal leomlott, és nincs semmi, ami arra tudná őket kényszeríteni, hogy itt maradjanak. Én, én nem akarok elmenni. De nincs értelme úgy itt maradni, ahogy eddig voltunk itt. Nincs értelme kis kompromisszumokkal, ügyeskedve, túlélve, lavírozva, megalkudva, gyáván vagy hiteveszetten itt maradni. Őszintén szólva hálás vagyok azért, ami most velünk történik, mert végre, végre felébredt bennem is a harci kedv, az állampolgári öntudat. És most dühös vagyok. Őrülten dühös vagyok, hogy a hazám törvényhozásában nem hozzáértő képviselők nyújtanak be törvénytervezeteket, hanem megmesterek és trómanok. Dühös vagyok, pokolian dühös, hogy ezt névtelen személyiség nélküli mamelukok akarat, vélemény és öntudat nélküli gépként meg is szavazzák. Elmondhatatlanul dühös vagyok, hogy érvek helyett blazírt hülyeségekkel, hülyeségeket hallok és közben bedől a forint, és rajtunk rög a félvilág. Dühös vagyok, borzalmasan dühös vagyok, hogy néhány senki miatt a hazámat kinevetik, leminősítik, besmérlik és sarokba állítják Európában. És közben nem értem, egyszerűen nem megy a fejembe, hogy hogyan lehet az, hogy az otthoni pálinka főzés egy jobbközép kormánynak fontosabb, mint az ügynöklisták nyilvánosságra hozása, vagy a kommunista feltárása. honfitársaim, <laughs> mondom ezt, a múltkori, a múltkori kritika messze mellettem tekert egy bácsi, akinek a bringáján egy árvácsávos lobogó volt. Valószínűleg semmiben nem értek vele egyet, de akkor és ott összekapcsolt minket az, hogy mindketten egy-egy bicikli nyergében ülve élveztük, hogy miénk a város. Amíg élek, emlékezni fogok erre a bácsira és a találkozásunkra. Arra emlékeztető folyton, hogy legyen közöttünk bármekkora is a véleménykülönbség, vannak dolgok, amikben hasonlók vagyunk. Hasonlítunk abban, hogy ez a hazánk. Hogy hiszünk a demokráciában, hogy hiszünk a magántulajdonban, hogy abban, hogy mindenkinek joga van a véleményhez, és nem kell félteni a szabadságát a véleményétől hasonlítunk abban, hogy soha többet nem akarunk diktatúrában élni. Én egy olyan országban reménykedtem eddig, ahol akkor is jó élni, ha az aktuális kormányával esetleg semmiben nem értek egyet. És lám, ide vezetett a puszta reménykedés. Nagyon sok munka vár arra, aki most nem megy el, hogy ez az álom megvalósulhasson mert ahogy egy lángoló tekintetű harcos fiatalember 89-ben Nagy Imre, Nagy Imre koporsója előtt fogalmazott, senki nem hiheti, hogy a pártállam magától fog megváltozni. Nem tudom, nem tudom, hogy ami most van, az párt... Nem, nem tudom, hogy ami most van, az pártállam, de az biztos, hogy a köztársaság sorsa rajtunk áll. Köszönöm a figyelmet. egyáltalán nem véletlen, hogy akit föl fog konferálni, az én édes testvérem, és sokszor gondolok a cigányokra, hogy nekik se lehet könnyű a Farkas Flóriánnal, de hát már, már hát ez, a, ez a reprezentációs rendszer, így rossz uralkodó osztályt választottuk magunknak, de annak nagyon örülök, hogy itt vannak, és azt mondom, hogy arra gondolok sokszor, hogy az egyetlen kisebbségünk, vajon tudunk-e rájuk vigyázni, de mulatni biztosan tudunk velük, tehát a Szilvási Gypsy Band fog följönni. Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit, szervusztok, sziasztok! Néhány szót szeretnék mondani nektek, egyel arrébb megyek. Itt vagyok, szervusztok! Azt szeretném nektek mondani, hogy nekünk cigányoknak is nagyon, de nagyon-nagyon fontos a sajtószabadság. Egy tapsot kérek szépen ezért! Nekünk is fontos Európa, mi is tudjuk, hogy mi is vágjuk, hogy ilyen pesties legyek, vagy pesti legyek, meg ilyen cigányos, hogy mi is vágjuk, hogy mi zajlik egyes fejekben, meg mi zajlik úgy általában Európában. Mi is interaktívak vagyunk, mi is integrációs cigányok vagyunk, én is Európa Uniós állampolgár vagyok, és igen, én is szeretném hallani a hangomat, hallatni a hangomat a sajtóban bármikor, meg ti is, meg mindenki, mert ehhez egyszerűen jogunk van. Ennyi az egész. És kedves setenkedő testvéremnek a, az első mondatai közül az egyik, hogy Farkas Flórián, hát most neki is itt kellene lennie, képviselvén a magyarországi cigányságot, hogy háló, uraim, ö, hát nem jó irányba halad itt ez a bizonyos szekerecske, de hát itt vagyunk mi, itt van a Szilvási Gypsy Folkman, és mi meg igazából tudjuk, hogy merre van a jó irány, hát előre természetesen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, így az est végén a sajtószabadság jegyében mulassatok, táncoljatok, csókoljátok meg egymást, ölelkezzetek, spanoljatok, ha valaki férhez akar menni, menjen férhez, nősülni akar, nősüljön, bulizzunk, és ilyen a sajtószabadság, hagyd szóljon! Zsabó! Két dalt fogunk játszani nektek, az egyik az mulatós, a másik meg szívfájdítós. Eizsite hára, szívdel bánda. Hova? Eyle mala jom matranda Ey kana granda me mala jom Aşu kana şamına şajom Ey adilo del mura sokrata Taşu kana şambarar canma Etino şabona punjartu Dai butzilero budare şapiştimo Na na na na na na na na عادل ودال مرا سكران Taşı karşa ben erdemler Etino şabona putartu Dai butzina romu derettu Uzal Ey yalla yalla yalla yalla Dira ta dira dira dira Dira dira dira dira dira Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, azt gondolom, hogy egy olyan dallal szeretnénk Három, nem, még egy dalt szeretnék nektek, de a kettőt majd össze fogjuk kötni. Egy olyan dalt szeretnék nektek elénekelni, ami gyakorlatilag, ami több évszázada is így van, összeköti a magyarságot meg a cigányságot. Én, mint zenész, tudom nagyon jól, hogy Erdélyben, a Vajdaságban, a szlovákiai ö, Ezer helyen vannak cigányok és magyarok együtt, és a folklór zenében is így van, és engedjétek meg, hogy egy gyönyörű szép dallal fejezzük ezt ki, és ezt küldeném az Európa Uniós parlamenti képviselőknek mindegyikének.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 Mert ifjúságom gyöngy koszorú, eh? ki elveszti, eh? de szomorú. Adirát, adirát, adirát, taranánánám, tinom a lom, lom, lom, lom, nánánánám, adirát, Sajtó! Sajtó! Bolond volnék, ha búsulnék, a búnak helyet adnék, az anyám ragyogó, de minden én a búnak utat adok, magam pedig viga járok. Kilomadom, dalt szeretnék nektek, ami kifejezi, végül is minden kifejez, amit cigány ma Magyarországon. Émol testvérem, volt. Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, meg is, gondok később, húsunkba vág. Képviselő lett a világ, egész világ ellenségünk, Güzel doğa yok gidin Nemrut'un çok esüget Jezus vezu teneribu Ay na na na na Ay na na na na na Ay na na na na na na na na na Hey aloma da da da Ay na na na na na Ay na na na na na na na na. İşte gönül ürmekli gün mondjak jó híreket, tízezren vannak online, az már igen komoly dolog, és hát nagyon nem szerveztük túl a dolgot, de arra gondoltuk, hát Kodály Zoltán, meg Bartók Béla, hogy énekeljünk közösen. Hát a himnusz is ez egyik, de mi a tavaszi szél vizet áraszt, és hogyha itt vannak még a zenészek, azok segítsenek, mert én nem hiszem, hogy vezetem a dallamot. Ági és a többiek, és akkor próbáljuk meg. Jó. Gyertek ide közelebb. Azt a Hölgyeim és uraim, kész vagytok egy tavaszi szélre? Bár akármikor. Ladies and gentlemen, Dopman gondolkodik, melyik is ez a dal? <laughs> Ta... Hmm, Tavaszi szélvizet áraszt, virágom, virágom.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 Idő az múlik, levél a szúlik, szeret, nem tudom, szeretem, azt tudom. Tavaszi szél, vizet árad, virágom, virágom. Minden madár társat választ, virágom, virágom. Köszönjük, hogy itt voltak, hogy itt voltatok. Cigányosra sikeredet. De a sajtószabadságért. Meg magyarosra. Megmondom, <laughs> most az zenéről van szó. I Köszönjük szépen! Dream. Köszönjük szépen! Átadom a szót csettenkedőnek, egy tapsos csettenkedő testvéremnek. Hát nem sokára vége lesz, de ne felejtsétek el, március 15-én, igen, a napták kegyetlen, el fog jönni március 15-e. Arra készülünk, de az lenne a helyes, ha Fölker Robert zárná be, annyit dolgozik rajta, hogy ővé az utolsó szó joga. Meghajlok előttetek. Követhetni a példámat az a 386 képviselő is, aki a mögöttem lévő épületben dolgozik. Egy egyszerű civil vagyok, ugyanolyan, mint te vagy, te vagy te, ezért egy kicsit a háttérbe fogok most szorulni önszántamból. Megadom a lehetőséget másoknak is, hogy adják a hangjukat, adják az arcukat, de ugyanolyan eltökéltséggel és ugyanolyan hévvel fogom védeni a sajtószabadságot és szervezni, amit szervezni kell a jövőben. Tudom, hideg van és egy páran hazamentek, de közel tízezren voltunk ma is, és több mint tízezren néznek minket az interneten. Köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon nagyok vagytok. Külön köszönet azoknak, akik adományaikkal segítették azt, hogy létrejöhessen ez a mai tüntetés. Tapsoljuk meg őket, nagyon nagyok ők is! És nem utolsó sorban köszönöm a művészeknek is, főleg a bátorságukat, mert igen, sajnos voltak olyanok is, akik féltek ma itt lenni. De ne ilyen szomorúan zárjuk ezt a mai estét, hanem idézzük hogy ide Kossuth Lajos pár szavát. Ő azt mondta, hogy elvehettek mindent, csak szabad sajtót hagyjatok nekünk, és akkor nem lesz miért aggódnom országom boldogsága miatt. Most pedig egy törvényi kötelezettségemnek kell helyt adni, ez egy jó törvény kivételesen, és megkérlek benneteket, hogy békességben hagyjátok el a teret, menjetek haza, még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ti vagytok a legnagyobbak. Márciusban újra kezdjük! listening to Mindenki Yoga on Civil Radio 98 FM. This was the January 31st, 2011 edition of Mindenki Yoga on Civil Radio 98 FM. Thank you for listening. Uh, you can always find us on the internet at lmb.hu slash Mindenki Yoga. And you spell Mindenki Yoga like this M-I-N-D-E-N-K-I-J-O-G-A. You can also find us on Facebook. Just type in Mindenki Yoga you can also send us an email at mindenkiyoga at mailbox.hu. Thank you for listening, and next week we're going to talk about Egypt, a whole lot about Egypt, because this is uh, big news. So, thanks for listening. Talk to you again next week. but now this